Жив дід і баба. У діда була дочка і в баби була дочка. Дідова була роботяща, а бабина була ледоща. Все дідова роботу робить, а бабина таки гуляє. От баба й каже, весей свою дочку, куди хоч, вона мені не треба. Да, діду взяв, коняку запряг та й поїхали в ліс. Їдуть лісом, їдуть, коли бачать, стоїть хатка на курячих лапках, сюди туди повертається, та до діда усміхається. Дід заходить у тую хатку, нема ніде нікого. Чистюсенько, гарнюсенько, ще й пічка тепленька. Діди каже, дочко, я пойду дровець нарубаю, а ти будеш топити пічку та навариш кашки. А вони як їхали, так і їсти собою набрали. От почала дочка пічку топить, кашку варить. А дід вийшов, уже ж вечоріє, додому треба їхати. Так дід тоді думає, думав, що ж мені робити? Взяв та прив'язав колодочку до дуба, вітер похитує колодочку, колодочка постукує, а дочка ж думає, це тату з дрова рубає, да кашку варить. Наварила вона кашки, виходить, да тату, тату, дід будемо вже вечерять, уже й потемніло, а тата й близько немає. Ну, вона не злякалася. Це поїхав тато шедровець привезе, сіла да їжка, їсть кашку. А мишка вибігає, да красна дівиця, дай ложечку кашки, я тобі в пригоді стану. Вона дала кашки, вона вже зраділа, що у хаті є живеньке таке коло її. Поїла мишка кашку та й пішла. Вона втомилася, лягла собі спати. Коли чує, штукотить, гуркотить, мов сто коней летить. Коли тако боляча голова бежить. Красна дівиця, відкрий. Відкриває вона, уходить у хату кобиляча голова. Дай каже, отак моя красна дівиця, зав'язуй мені очі, як поймаю, розорву, а не поймаю, золотом награжу. Давай будемо пишмурки гулять. Ну й давай. Та вже ж боїться дівчинка. Вона взяла, зав'язала кобилячі голови очі. Мої було так слухати внимательно. Зав'язала очі, а мишка з-під печі вибігла да дзвоночком, да дзвонить кругом, дзвонить. Ось ось дзвонить отак, дзвонить кругом. А кобиляча голова бігала, бігала, вона то пустила, то підпили, то підпити з дзвоночком. То мила з кобиляча голова, да й каже, ху, розв'язуй. Йдем зо мною. Виходить, так він її сундук золота за те, що не пила. Все, та я за золото і поїхала кобиляча та голова. Вона глянула, уділася тоді золоті наряди, зраділа. А ця баба каже, ну поїдь. Може, там вовки розорвали, да хоч кісточки забери, да хоч заховаємо її вдома. Так, приїжджає дід, а вона на порозі стоїть уся в золотому. Посадив дід на воза та й везе. Приїжджає до ворот, а в їх була сучечка, рябушечка, так вона тяв-тяв. Дідова панянка, а бабина гомнянка. Тяв-тяв. Дідова панянка, бабина гомнянка, бо вона не в золоті, а в старій одежі. Вези, діду мою, вези, діду мою. Дід тоді все взяв, посадив бабину дочку та й повіз її в ліс. Так, Нарубав їй дровець, наварила та я каші, бабина дочка сіла да їсть. А мишка вибігає да каже, красна дівця, дай ложечки кашки. Еге, я й сама поїм. Ну, ти добре, що ти сама поїси. Побігла мишка та. А вночі кобиляча голова йде. Прийшла кобиляча голова. Та й каже, красна дівця, давай ще погуляймо у пирмуш, у пижмурки. Вона ж не подивилася, що це вже ж не тая дівчина. Так. Да ця я дав їй дзвоночка, так вона заторохтіла кобуляча голова, накинулася та й з'їла і розорвала. Так. Баба, діду, поїй забери мою дочку, досі там золота два сундуки. Так. Їхав дід, так саме такі кісточки, так він у торбочку склав кісточки та й привіз додому. Баба чує, висторохтить, баба вискочила, ворота розкрила. Я глянула, так такі в торбоці кісточки. Так, хто скупий? да хто кобуля ця голова з'їсть. А хто не скупий, да хто у золоті буде ходити.